ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسير إيقو govorit će mi smo prvake naše i stariješine naše slušali pa su nas oni s pravoga puta odveli في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر ne Nemojmo zaboraviti da je spomenuti imam Ebu Hanife Rajmehula rekao da je haram uzeti njegovo mišljenje ako se ne zna dokaz za njega.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 Najveća zahvala pripada Allahu Tebareke wa ta'ala. Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga on, Tebareke wa ta'ala uputi napravi put, ti neš nać nikog da ga s toga puta skrene. A koga on uzvišeni Tebareke wa ta'ala i svoje pravednosti i mudrosti ostavi da luta od mirama kufra i zablude, ti mimo njega, subhanahu wa ta'ala, ne možeš naći nikoga da ga uputi. A zatim, najispravniji govor, najljepši govor, najbolji govor je govor našeg stvoritelja, subhanahu wa ta'ala. Najbolja uputa, Najsigurnija uputa je uputa njegova posljednjeg poslanika, Muhameda sallallahu alihi wasallam. A najgore stvari po vjeru, po islam su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda. Poštovani džemate, draga moja braćo i plemenite i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Prije nego što počnem sa dersom želim da od vas zatražim halala. Imao sam noćas ders ovde u Maglaju pa sam ostao malo duže i to je bio razlog moga kašljenja. Pa halalite mi, Allah vas nagradio svakim dobrim. <clears throat> Danas u Bosni i u čitavom svijetu pojavljuju se najnoviji specijalci za izvrtanje Allahove te tebareke o ta'ala riječi. Ili bolje rečeno, kukavice koje nisu u stanju ili nisu spoznali i ne vide i nemaju tog jaklina da se može samo sa Allahovom uputom, njegovom riječu i sunnetu njegova poslanika ali i salatu wasalam izvesti narodi i umeti na selamet. Nakon Ibrahima alaih selam, Ismail a.s. ljudi na arapskom poluostrvu su još dugo, dugo vremena vjerovali u Allaha jednog, jedinog. I ispovjedali su čistu vjeru i bili su na tauhidu. A onda je na vlast došao Amr ibn Muhaj, poglavar plemena Huzad. On je odrastao u pobožnoj sredini koja je poštovala Allahove granice odlikovao se iskrenošću i bogobojaznošću. Narod ga je volio. Smatrali su ga velikim čovjekom. Amr je jednom prilikom otputovao u Šam da posjeti područje iz kojeg je bilo najviše poslanika i u koje je došlo najviše Allahovih objava. Tamo je vidio ljude kako obožavaju kipove. To mu se dopalo i povjerova da su oni u pravu. Još je pomislio kako bi ti kipovi mogli biti izvor prihoda za stanovnike neke. Na? I Šama se vratio noseći sa sobom kip po imenu Hubel i postavi ga u kabu. Narod je objasnio da to nije ništa protivno njihovo vjeri. Da ne treba da se brinu toliko. A zatim ih je pozvao ušta, u mnogoboštvo. Ljudi se listom odazvaše, pošto su cijenili koga? Amra ibn Luhaja. I vjerovali su da je to čemu i on poziva korisno za njih. Tako su otvorena vrata širku koji se veoma brzo proširio. Stanovnici cijelog Hidžaza počeše slijediti Mekelije. I ubrzo je širk prihvatilo cijelo stanovništvo predislamske Arabije, a svi su oni čvrsto vjerovali da i dalje slijede pravu vjeru Ibrahimovu. Do vremena Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu wa sallam, kod Kiabe je bilo više od 360 lažnih božanstava. Ti Arapi, koji su ostavili islam i prihvatili širk nisu zato imali nikakvog dokaza od Allaha. Međutim, zadovoljili su se time što to dolazi od uglednog i učenog čovjeka, Alima, kome su povjerovali i za kim su se poveli. Nisu preispitivali njegove tvrdnje, niti su sumnjali u ispravnost onoga što on donosi Bilo im je sasvim dovoljno to što on ima i što je imao dobar nijet i što će im to donijeti određenu korist. Kaže uzvišeni, وقالوا ربنا إنا طعنا سادتنا وكبراءنا فضلون السبيلا i govorit će gospodaru naš Mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravoga puta odveli. Kada danas pitamo ljude koji klanjaju, poste, nose brade, a i pored toga glasaju na demokratskim izborima, podržavaju nevjerničke stranke i slično, zbog čega to rade? Oni samo zbunjeno spomenu ime nekog savremenog, Amra ibn Luhaja, koji im je to dozvolio? To je sve. Da kako? Taj koji im poput koji im poput onog prvog Amra ibn Luhaja ohalaljuje kufr u Allaha tebare kevotala. Kod njih je učen i ugledan. Neki bi rekli Historija se ponavlja, vrata kufra su širom otvorena i ljudi u skupinama hrle u tom pravcu. Međutim, naš cilj nije, braćo i sestre, da gledamo muslimane kako srljaju u zabludu i da se ne dao Allah, radujemo tome. Ne, vallahi, već mi želimo da ovi savjeti uz Allahovu pomoć dopru do srca oni koji su povjerovali pozivačima u džahennem, nadajući se da će oni preispitati neke svoje stavove i da će smoći snage i usuditi se da traže dokaze iz Kur'ana i sunneta poslanika alaih salatu wasalam, od onih koji uče da musliman danas može preživjeti samo pod uslovom da poruši svoj din. Prije svega, želimo da upitamo muslimana koji slijedi jednog takvog daju, Zar se ne sjećaš, brate, sa koliko smo poleta i ljubomore prema vjeri kritikovali one koji se pozivaju da slijede svoje pretke i ono što oni nazivaju tradicionalnim islamom? Govorili smo takvima da nije dozvoljeno slijepo slijedjenje mezheba, niti nekog učenjaka u onome što je on pogriješio, pa makar taj učenjak bio i Ebu Hanifera i Nahullah odakle nam sada pravo da mi upadamo u istu grešku i to u pitanjima akide Sljedeći nekoga bez ikakvog dokaza da li nešto mijenja činjenica što hođe nemaju bradu a određeni daje ima Dalje, ne nemojmo zaboraviti da je spomenuti imam Ebu Hanife Rajmehullah rekao da je haram uzeti njegovo mišljenje ako se ne zna dokaz za njega. Prisjetimo se da su i ostali imani ummeta poručili da se ne smije slijediti njihovo mišljenje koje je u suprotnosti sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa zar će neko reći da je njegov daja bolji i učeniji od Ebu Hanife, imama Malika, od Šafije, Ahmeda i Behambela, neka je na sve njih Allahov mir i spas. Nema sumnje da bilo koji današnji daja nije ni blizu njima poznanju i bogobojaznosti. Onda tako i treba da kažu ako su iskreni. Pa ako su oni insistirali da se njihovi stavovi moraju zasnivati na dokazima ili u suprotnom odbaciti zašto bi bilo ko od nas odbijao da prouči i istraži određeno pitanje pogotovo kada postoje učenjaci i druge daje koji upozoravaju da je određeni daja napravio veliku grešku koja može biti kodna za one koji ga u toj grešti slijede. Prisjetimo se zajedno da je sve ga je gospodar Tebare Kevotala u Kur'anu opisao da su židove i kršene u širk, u kufr odveli upravo njihovi zabludjeli učenjaci koji su mijenjali Allahove zakone. Ittahazu ehbarehum wa ruhbanehum erbanem min duni Allah. Oni su pored Allaha za bogove uzeli svoje svećenike i monahe. Adi ibn Hatim radijallahu an koji je prije primanja Islama bio kršćanin, čuo je Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, prilikom učenja ovog ajeta, pa mu je rekao, Allahov poslaniće, mi nismo njih uzeli za bogove, Rasulullah sallallahu alihi wasallam ga upita, zar vam oni nisu zabranjivali ono što je Allah dopustio i dopuštali ono što je Allah zabranio, da, odgovori Adi, Tada poslanik sallallahu alihi wasallam reče To je bilo vaše obožavanje njih. Pogledaj kako je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam pojasnio njihov širk. Pokoravali su se svojim svećenicima i monasima u, ha u oharamljivanju halala i ohalajivanju harama. Zar ne uviđaš kuda čovjeka može da odvede slijepo slijedjenje one, oni koje on smatra učenim? I neka te tvoje, i neka tvoje prvo pitanje da i partijašu bude. Kako je moguće da on naziva današnje tagute zakonodavstva predsjednike, premijere, ministre i njima slične muslimanima kad oni rade isto ono što je spomenuto u prethodnom ajetu. Zabranjuju halale i ohalanjuju harame. Na primjer, gospodar Tebare Kevotala, gospodar svih svjetova je zabranio alkohol, blud, homoseksualizam, kamatu, a po zakonima parlamentaraca i demokrata to je sve halal i dozvoljeno. S druge strane, Uzmemo primjere više ženstva, odsjecanja ruke kraljivcu i kraljivci, kamenovanja bludnika i tako dalje. Ovo su Allahovi propisi koje demokrate strogo zabranjuju. Pa zar može vjernik ove smatati muslimanima i pomagati i učvršivati Allahovu, njihovu, i učvršivati njihovu poganu vlast glasajući za njih, postavljajući, postavljajući tako za zakonodavce mimo Allaha am lahum shuraka shura'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah ولولا كلمة الفصل قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم Zar oni da imaju bogove koji im pripisuju da vjeruju ono u ono što Allah nije naredio, da nije riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno, a nevjernike doista čeka patnja neskosna, nesnosna. Kaže uzvišeni, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi humul kafirun, kafiri. Sada pitamo, da li ta guti koji nose muslimanska imena u Bosni, Sanđaku, Kosovu, Albaniji, Makedoniji sude po šerijatu Allaha za veđen. Ne! Već oni sude po šeitanskim zakonima koje sami propisuju, čineći time sebe partnerima Allahu te Tebareke Votala. I pored svega toga, da je partijaši im nazivaju muslimanima. Iako ih Allah naziva pravim nevjernicima, naziva ih muslimanima, iako uzvišeni tabareke wa ta'ala kaže Il hukmu illa lillahi emere, illa ta'budu illa ija. Sud pripada jedino Allahu, a on je naredio da ne obožavate nikog osim njega. Prisjetimo se sada oko nečega što stoji na početku svake knjige koja govori o akidi Islama. Osnova vjere, osnova vjere Islama šehadet, la ilaha illallah, sastoji se od dva rukna. Prvi jeste kufr u tagute, to jest negiranje svih lažnih božanstava, a drugi je prihvatanje Allaha kao jedinog koji zaslužuje da bude obožavan. Uzvišeni ka, kaže لَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ أَبُدُ اللَّهِ وَشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Mi smo svakom narodu poslanika poslali. Allaha obožavajte i taguta se klonite. Dakle, kufr u tagute je prvi uslov za ispravnost imana. Ulema spominje da taguta ima mnogo, ali je među njima pet glavnih. Prvi je Iblis, zatim nepravedni vladar koji mijenja Allahove propise, onaj ko sudi po onome što Allah nije objavio, onaj ko tvrdi da poznaje gajbimo Allaha, onaj koji se obožava mimo Allaha i zadovoljan je time. Ovo su glavešine taguta, lažna božanstva koji se svaki musliman mora odreći. Obratite pažnju, ne obrati pažnju o ti koji je zbunio Amr ibn Luhaj i primijetit ćeš da su pod dva i tri nepravedni vladar koji mijenja Allahove propise i onaj ko sudi po onome što Allah nije objavio oni za koje ti tvoj daja govori da su tačevi moraš podržati svojim glasom na izborima pa hoćeš li se odvažiti nečega što ti Allah objavljuje. Gledao sam skoro na televiziji kako jedan od tih glavešina Taguta, koji je prijesjenik parlamenta države u okruženju, kaže da je ono čime se on i njegove kolege bave stvar božanske prirode. Ne uzubila. Razum je taj ono što mnoge bradonje nažalost nisu. Pogledaj, ovaj čovjek svata i priznaje je da je tagut, to jest da se upliče u ono što je samo Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo. Pa kako da to ne svati vjernik koji pred sobom ima Kur'an i u njemu jasne osmislene ajete o zakonodavstvu. Kaže uzvišeni te bareke wa ta'ala. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هرجا ممن قضيت ويسلموا تسليما I tako mi gospodara tvoga, i tako mi gospodara tvoga, la yu'minun, oni neće biti vjernici, dok zasudi u sporovima svojim, međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. Mnogima od nas se desilo mu je ostalo još nešto od zdravog razuma kaže svi su ti političari isti lopovi, kriminalci željni vlasti ne, mene glasanje ne interesuje i ja nemam ništa sa njima a zamislite bradonju koji tvrdi da je sljedenik Ebu Bekra i Omera Ali, Talhe, Halida i ostali kako stoji u redu da glasa onoga koji će zatim mijenjati Allahov zakon. Zar ima poniženja nakon ovog poniženja? O, ti koji slijediš zabludjene daje, ako su te toliko zbunili na kakvom fantomskom nepostojećom fetvom ili fetvama koje ti nikad nisu niti će pokazati, zar se ne trebaš u najmanju ruku o Muhammed s.a.v. da su halal i haram jasni, a da se između to dvoje svoje nalaze sumnjive stvari. Pa je rekao on, sallallahu alaihi sallam, da će onaj koji se bude klonio sumnjive stvari sačuvati svoju vjeru. Kaže uzvišeni, Elejse Allahu bi kafin abde, ve juhavifunaka bi ledi min duni, omen yudlilillahu fema lehu min hadu. ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام زر الله نيه دوبولا ربو سوومه اليس الله بكاف عبده شيء أليمة koji pored njega robuju onoga koga Allah ostavi u zabludi niko ne može na pravi put uputiti a koga on na pravi put uputi niko ne može u zabludu dovesti za zidin din tekoam za Allah nije ciljan i strog mnogi prosto ne mogu da vjeruju da je jedan musliman da jedan musliman koji za sebe tvrdi da posjeduje ilm znanje može da proziva ljude džahilijetskim strankama, glasanju i slično, tvrdeći da je u tome korist za muslimane. Međutim, u suštini, ovi ljudi samo ponavljaju ono što su pokvarenjaci koji su se krili iza vjere radili prije njih, a ne u ne tako dalekoj prošlosti, do pred drugi svjetski rat u glasilu državne institucije koja sebe naziva islamskom zajednicom. Detajno se pisalo o komunizmu kao nevjerničkoj ideologiji i koja je nespojiva sa islamom. Međutim, nakon samo nekoliko godina kada su komunisti došli na vlast, U tom istom glasilu se veličao i hvalio komunizam koji je odjednom postao sistem koji nije u suprotnosti sa islamom i u kojem muslimani trebaju učestvovati. Ogromna većina naroda je poslušala i prihvatila komunizam kao sistem života. Sljedeći primjer svojih vjerskih predvodnika, licenjera, munafika, koji su, čim je došlo iskušenje, prodali svoju vjeru za ono što malo vjer vrijedi. Sada pitam u ime Allaha tebe koji slijediš daje partijaše, zar se ista stvar ne dešava i danas? Zar ista stvar se ne dešava i danas? Ako poslušaš, stara predavanja većine njih, vidjet da su nekad govorili suprotno, ali, kaže uzvišeni, i da farikum menhum jahšaunem nase kahšjetel, kahšjetil Allah, kahšjetil Allah, što se Allaha boje ili još više nakon što su se uvjerili da je pravi put Muhammed a.s. put tegoban i težak i pun iskušenja i da će na njemu nailaziti na muke, na progon i uznemiravanja i hapšenja poput Allahovi poslanika, poput ashaba i njima slični, odlučili su da zaobiđu iskušenja tako što će po ugledu na svoje prenašnice demokratiju. Tako je nastao projekat kojim se žele opravdati učinjenje Zabluda i postrnuće dava zasnovana na šubhama i laganju na ulemu, dava kojom su pokušali da spoje nespojivo, tevhid i širk i da to zatim ponude muslimanima kao jedini izlaz. أفحكم الجاهلية يبغون ومن نحسن من الله حكما لقوم يوقنون Zar oni da traže da im se kao pagansko vrijeme sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? Međutim, svako može vidjeti da je uzvišeni na njih spustio sramotu i poniženje znanje i mogli smo čuti izjave ovih partijaša širom Balkana. Jedni drugi otvoreno kažu da bi špionirali muslimane obavještajnim službama. Drugi se pred kamerama pravdaju da oni ne žele šerijet i da su prihvatili demokratiju. A treći jano sa hutbi obavezuju vjernike da glasaju za ta guta koji se zalaže za legalizovanje časopisi postali su politička ili bolje rečeno bili su politička glasila koja predvode hajku na davu ehli sunneta i njene nosijace. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alihi veselem ko se ne stidi neka radi šta želi. Zašto ovi nesrešnici postave šerijat? Ne. Ne već su došli kjafiri i poubijali jer u krvovoj igri koja se zove, zove demokratija, šerijat i islam uopšte ne dolaze u obzir. Kako je prošao Hamas u Palestini kada je skrenuo sa Allahovog puta na put sekularizma izbora strmoglavili su se u provaliju poniženja ostavivši borbu protiv židovskog okupatora i okrenuši se sjednicama razvole nošenje hijjaba ženama i slično elem tera ila ledine jezgonune ennehum amenu bima unzile ilike wama unzile min قبلك يريدون أن hakemu ila taguti vakad umiru ej yakfuru bi wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida kaže uzvišeni zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i ono i ono što je objavljuje pa ipak žele da im ta gut sudi, a naređen im je da ne vjeruju u njega, a šeitan želi da ih u veliku zabludu odvede. Pogledaj sada, o ti koji si zbunjen i ne znaš kuda, stanje ovih domaćih partijaša i razmisli da li je to primjer skupine koju treba slijediti. Stali su u saf sa onima koji židove i kršćane nazivaju vjernicima, prijateljuju sa munaficima, koji nam najveći Allahovi neprijatelji dodijeljuju nagrade za doprinos demokratiji, pozivaju sljedbenike sunneta u pokornost sektašima, ešarijama, maturidijama i mušricima od šija i sufija, koji obožavaju kaburove i turbeta, te i takve nazivaju svoje braćom, a svim snagama napadaju mukmine i daje koji nisu posustali i koji su ustrajali na siratelj mustakim na pravom putu. Potpuno su izvrnuli Allahove ajete, pa su žestoki prema mukminima, a ponizni prema kjafirima. Pogleda i pozivaju onima koji robuju Americi i Zapadu, onima koji protjeruju muslimane, hapse ih i šalju u najzloglasnije zatvore na Dunjalu. Pozivaju vjernike da svojim glasovima podrže one koji šalju vojsku i Irak, da pomažu kjafile ubijanju muslimani. Timo se početka dana u Mekki a sahabi su mučeni, većeg zuluma prema muslimanima od toga. Pa neka nam kažu partijaši, da li su ashabi Allahova poslanika sallallahu alihi i kad prihvatili zakon mušika, da li su se svrstali u njihovu stranku, da li su nazivali nevjernike muslimanima, da li je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam savjetovao vjernike da čine kufr, jer je to manja od dvije štete ili korist za muslimane, nikada. Ashabi su gubili svoje živote i svoje imetke, ali nikada nisu pristali da izgube svoj tauhid, nikada naprotiv u vremenu najveći muka i iskušenja u neki donije koji danas hrle na glasanje zamisli da njima neko ponudi ovo isto to Odma bi rekli vallahi kako je to velika korist po muslimane i to bi predstavili kao svoj veliki uspjeh međutim uzvišeni te bareke ta to ne dozvoljava već objavljuje svome poslaniku riječi koje će biti lekcija i odgovor do sudnjeg dana svakom ko misli da se može može praviti kompromis između tauhida i širka. Rekao je uzvišeni te Tebareke ta'ala u svojoj časnoj i plemenitoj knjizi takvima koji أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين رتين رتين محمد ovi nevjenici ja ne robujem onome čemu vi robujete niti vi robujete onome kome ja robujem niti sam ja rob onome čemu vi robujete niti ste vi robovi onome kome ja robujem vam ima vaša vjera, a meni moja.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 način, ne prisiljavajući nikoga u vjeru. Onome koji nas upita zbog čega mi ne glasamo na izborima, zašto se ne učlanjujemo u partije i slično, objasnit da nam naša vjera to zabranjuje, bez obzira na stvarne ili umišljene koristi koje nam neko preko toga nudi. Ovo je vjera koju je objavio i gospodar svih svjetova i ona nije vlasništvo bilo kojeg pojedinca ili bilo koje grupacije da bi se oko nje moglo cjenkati i pregovarati sa Allahovim neprijateljima, vladarima i političarima. Onima koje je Allah prokleo, nevjernicima ih nazvao i kojima je bolnu kaznu u džahannamu pripremio mi se odričemo njih i onoga što oni mimo Allaha obožavaju i poručujemo im mi smo muslimani naš jedini put je islam naš jedini usta je kur'an naš jedini zakon je šerijat Allah azzavadžel i mi svoju vjeru nećemo mijenjati nikada i ni po koju cijenu velom kirijan mušikun makar to bilo mrsko kjafirima i munaficima Molim Allaha te bareke votala da nas učvrsti na putu uzdizanja njegove uzvišene vjere. Molim ga uzvišenog da nas pomogne da budemo pomagači njegove tebareke votala vjere i sunneta i sljedenici njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Molim Allah tebareke votala da nas stavi u safove muđahida, da od nas otkloni kukavišuk, da od nas otkloni tugu i brigu, da od nas otkloni nifak, da od nas otkloni sve ono što šteti našim imanu i tevhidu. Molim Allaha uzvišenog da nas uzdigne na safove muđahida. Molim ga te bareke u ta'ala da, da nas pomogne proti svih nevjernika. Molim ga uzvišenog, molim ga uzvišenog, molim ga Tebareke otala, da nas pomogne da istrajemo na putu uzvizanja njegove riječi.